Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ ուրվանորությունների մասին համառոտ։ Իրադրությունն առաջնագծում Լարայի նախագահն ընդունել է Արցախ ժամանած Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի մի խումբ պատգամավորների հանդիպել Աբխազիայի, Հարավային Օսիայի եւ Մերձնեստրի պատվիրակությունների հետ։ Ստեփանակերտում անկախության տոնին նվիրված համերգն ավարտվել է շքեղ հրավառությամբ։ Սննդի անվտանգության պետական ծառայությունն ուսումնասիրություններ է անցկացրել սննդամթերքի շուկայում։ 63 տարեկանում մահացել է Մատենադարանի տնորեն Հրաչիա Թամրազյանը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Սեպտեմբերի 2-ի լույս 3-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է 30 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի իրազեկային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել ավելի քան 600 գրակոց։ Հակառակորդի կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտման արդյունքում սեպտեմբերի 2-ին ժամը 23:30-ի սահմաններում Պաշտպանության բանակի հարավային ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել զինծառայող 1997 թվականին ծնված Արայիկ Սամվելի Օրդուբեկյանը։ Դեպքի մանրամասները բարձելու համար կատարվում է նախաքննություն։ ԼՂՀ պաշտպանության նախարարությունը կիսում է կորստյան ցաներ վիշտը եւ իր զորակցությունը հայտնում զոհված ինձարայողի ընտանիքի անդամներին, հարազատներին եւ ծառայակիցներին։ Պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է, որ հակառակորդի կողմից ձեռնարկվող նախարարական գործողությունների եւ դրանց հետևանքների ողջ պատասխանատվությունը կրելու է ադրբեջանական կողմը։ Հաղորդագրությունը տրամադրել է պաշտպանության նախարարության մամլո ծառայությունը։ Նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ստորագրել է հրամանագիր, համաձայն որի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական սահմանը պաշտպանելիս ցուցաբերած արիության համար ԼՂՀ պաշտպանության բանակի Էնզորամասի զինծառայող Արայի Կորդուբեկյանը հետմահու պարգևատրվել է մարտական ծառայություն մեդալով։ Արցախում հակառակորդի կրակոցի հետևանքով երեկոշ երեկոյան զոհված Արայի Կորդոբեկյանը Քաշաթաղի շրջանի Սոնասար գյուղից էր 7 երեխաներից ավակը։ Այս մասին News AM-ին հայտնեցին Սոնասարի գյուղապետարանից։ Արայիկ Օրդուբեկյանի ընտանիքը մոտ 1 տարի առաջ էր Քաշաթաղ տեղափոխվել Երևանից։ Արայիկի մայրը մի քանի օրից 8-րդ զավակն է ունենալու։ Շատ լավ ընտանիք է։ Արայիկն էլ սիրով էր ծառայում։ Ապրիլյան պատերազմի օրերին հայրը որպես կամավոր հենց Բորտու դիրք էր գնացել ու միասին մի քանի ամիս ծառայել են, հայտնեցին գյուղապետարանից։ Արայի Կուրդուբեկյանը բանակեր զորակոչվել 2015 թվականի ամռանը։ Դուք լսում եք լուրեր։ Նախագահ Բակո Սահակյանը սեպտեմբերի 2-ին ընդունել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հռչակման 25-րդ տարեդարձի տոնական միջոցառումների շրջանակներում Արցախ ժամանած Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի մի խումբ պատգամավորների։ Հանդիպմանը քննարկվել են հայկական երկու պետությունների խորհրդարանական կապերին առնչվող հարցեր։ Հաղորդագրությունը տրամադրել է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունը։ Նույն աղբյուրի համաձայն նախագահ Բակո Սահակյանը սեպտեմբերի 2-ին հանդիպումներ է ունեցել ԼՂՀ հռչակման 25-րդ տարեդարձին նվիրված տոնական միջոցառումների շրջանակներում Արցախ ժամանած Աբխազիայի, Հարավային Օսիայի եւ Մերձնեստրի Մոլդովական Հանրապետության պատվիրակությունների հետ։ Հանդիպանը քննարկվել են երկկողմ հարաբերություններին առնչվող հարցեր։ Նախագահը ողջունել է բարեկամական երկրների ներկայացուցիչների այցը Արցախ, կարևորելով նրանց հետ կապերի շարունակական խորացումն ու զարգացումը։ Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի, Եզնիկ Մոզյան արհեստագործական ուսումնարանի եւ Ագրարային համալսարանի Շուշիի մասնաճյուղի ուսանողների մի մասը այսուհետև հնարավորություն կունենա ապրելու հանրակացարանային համալիրում։ Ուսումնական հաստատությունների հարևանությամբ գտնվող համալիրի բացումը տեղի է ունեցել սեպտեմբերի 2-ին Արցախի հանրապետության անկախության հռչակման 25-րդ տարեդարձի օրը։ Շինարարությունը սկսվել է պետական միջոցներով, շարունակվել հայ բարեգործական ընդհանուր միության բարերարներ Լևոն եւ Արթուր Նազարյանների համաֆինանսավորմամբ։ Բացման խոսքում բարերար Լևոն Նազարյանը մասնավորապես նշեց. Շիդագը 3 տարի առաջ հայրս դեռ ողջ էր ուզեց, որ ես եւ եղբայրս Արթուր Նազարյանը Թբրոցը հիմնենք Արցախի մեջ։ Եվ ես ժամանեցի Ստեփանագերտ եւ բարոն Վարչապետը ասավ մենք ուրիշ պրոժեմ ունենք, եթե դուք համաձայնեք։ Եվ աս դեղը եկանք միասին Հայ Արաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Մարտիրոսյանը կատարեց օրնության կարգ։ Շնորհավոր, շնորհակալ ենք։ Օրտնաբեր լինի Քանզի սա ģեր ռազմավարական ծրագիր է։ Լույս միտք գիտելիք տալ, դա նշանակում է տալ ամեն ինչ։ Կարմիր Ժապավենը կտրեցին բարերար Լևոն Նազարյանը եւ տեխնոլոգիական համասարանի ռեկտոր Հովանես Թոքմաջյանը։ Ինչպես ասաց ԼՂՀ քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահրամանյանը, այստեղ ամեն ինչ արվել է ուսանողների կեցության եւ հանգստի պայմաններն ապահովելու համար։ 232 տեղանոց հանրակացարանային շենք իր բոլոր հարմարություններով, առանձին խոհանոցով, առանձին բուֆետով, յուրաքանչյուր հարկում լվացարան, յուրաքանչյուր հարկում առանձին խոհանոց, ժամանցի սենյակներ եւ ընդհանուր առմամբ 2 տեղանոց, 3 տեղանոց եւ 5 տեղանոց։ Նախատեսված է նաև դասախոսական կազմի համար առանձին սենյակներ, որտեղ կարող են իրենց կենցաղը հոգալ Հայաստանի Հանրապետությունից կամ այլ երկրներից ժամանած դասախոսական կազմը։ Բացման արարողությանը ներկային նախագահ Բակո Սահակյանը, վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը, գործարար եւ բարերար Ռուբեն Վարդանյանը։ Նշենք, որ հանրակացարանում կարող է օթևանել մինչև 200 ուսանող։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ 3 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախության հռչակման օրը Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում անցկացվել բացօթյա միջոցառում Թումո կերտը, նվիրված Թումոյի առաջին տարեդարձին։ Միջազգային այցելուները ցանոթացել են կենտրոնի սաների ստեղծած աշխատանքներին, դիտել թե ինչպես են ռոբոտները ֆուտբոլ խաղում, հայտնվել են թումոցիների ստեղծած վիրտուալ իրականության մեջ, ստացել թումոյական արտադրության շապիկներ ու կրծքանշաններ։ Միջոցառման ժամանակ տեղի ունեցել նաև Թումոյում նոր աշակերտների գրանցման կարգ։ Արցախի հանրապետության արշավման 25-րդ տարեդարձի տոնակատարությունների վերջին հիմնական ակորդը տրվել է Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում, որտեղ կայացել է տոնական համերգ։ Համերգին մասնակցում էին տարբեր երաժշտական համույթներ, անհատ կատարողներ Հայաստանի Հանրապետությունից եւ Լեռնային Ղարաբաղից։ Հրապարակում հավաքված բազմահազար հանդիսատեսի մոտ իշխում էր տոնական տրամադրություն, որն արտահայտվում էր ինքնաբուխ բարերով։ Նշենք, որ բացի Մայրաքաղաք Ստեփանակերտից Արցախի հանրապետության հռչակման 25-րդ տարեդարձին նվիրված համերգներ ու հրավառություն է եղել նաև Արցախի շրջկենտրոններում։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության Սննդի անվտանգության պետական ծառայությունը վարչապետ Արայիկ Հարությունյանի հանձնարարությամբ ուսումնասիրություններ է անցկացրել սննդամթերքի շուկայում։ Արդյունքները ծառայության պետ նորերս ներկայացրել է կառավարության նիստին։ Բելլա Լալայանի ռեպորտաժը։ Խոսքը հավիմսի եւ ենթամթերքի մասին է։ Լաբորատոր փորձակնությանը ենթարկվել ինչպես Արցախում, այնպես էլ Հայաստանից եւ արտերկրից ներմուծվող հավիմիսն ու ենթամթերքը։ Արդյունքում ողջվել է, որ սահմանված նորմաններին համապատասխանել են միայն Հայաստանում եւ Արցախում արտադրվող հավիմիսը եւ ենթամթերքը, իսկ այլ պետություններից ներմուծվածը ֆիզիկոքիմիական մասով չի համապատասխանել։ Կատարված փորձակնության արդյունքները գործադիր իշխանության ուշադրությանը ներկայացրել սննդի անվտանգության պետական ծառայության պետ Լևոն Սարգսյանը։ Բացի համային հոտային անորակ վիճակից, մթերքում առկա ֆիզիկոքիմիական հեղուկի լուծույթի տոկոսայնությունը խախտված է մոտ 2 եւ ավելի անգամ, Հաշվի առնելով արցանագրված խախտումները, որոնք կարող են մարդու առողջության վրա վնասակար հետք թողնել, ծառայությունը հենվելով օրենքով սահմանված իր լիազորությունների վրա որոշում է կայացրել։ ԼՂ իրացման շուկայում թույլատրել միայն Հայաստանի Հանրապետությունում եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում արտադրված հավի մսի եւ ենթամթերքի իրացումը, իսկ այլ պետություններում արտադրված մթերքների իրացումը թույլատրել միայն այն դեպքում, երբ յուրաքանչյուր նշված մթերքի մասով ծառայության կողմից իրականացվի նմուշառում, տնտեսվարողի կողմից ուղղակի Գյուղի փորձակնության հանրապետական մասնաբուժական սննդամթերքի փորձակնությունների լաբորատորիա եւ եթե փորձակնության արդյունքները համապատասխանեն ԼՂ-ում գործող ստանդարտներին։ Իսկ մինչ նշված քայլերի իրականացման ավարտը տնտեսվարողը պարտավոր է պահպանել մթերքը համապատասխան պայմաններում եւ առանց փորձակնությունների վերջնական արդյունքի եւ թույլտվության իրավունք ունենա իրացնել մթերքը։ Հավի մսի եւ ենթամթերքի շուկայում սննդի անվտանգության պետական ծառայությանը տված իր հանձնարարականի մասին պարզաբանում տվեց վարչապետ Արայք Հարությունյանը։ Ուսում Ուսումնասիրությունների արդյունքում ըստ էության հաստատվել է այն, ինչի մասին բազմաթիվ նյութեր ու պարզաբանումներ կան համացանցում։ Խոսքը հավի մսի կշիռն ավելացնելու միջոցով ցածր գներով շուկայում լայն սպառման հնարավորություն ստեղծելու մասին է, սակայն խնդիրը նրա մեջ է, որ հեղուկը, որի միջոցով ավելացնում են հավի մսի կշիռը, վնասակար է մարդու առողջությանը, պարզաբանել է վարչապետը։ Հավի միսը հեղուկ են սրսկում, որ เป զի կշիռը մեծանա, բայց սննդար էլեմենտները եւ մնացած այլ հատկությունները ինքը կորցնում է։ Դրա Դրանով գին էժանացնելով ժողովրդին խափում են եւ ավելի էժան ապրանք են դրան մատակարում։ Երկրորդ խնդրեմը այդ հեղուկը, որը սրսկում է, նաև երկրորդ նպատակ ունի։ Երկարացնում է կյանքը, այսինքն ինքը չի փչանում, եթե ապրանքը չի փչանում, նա նշանակում է, որ արդեն կասկածելի ցակում ունի։ Նոր խնդիր սա։ Նշենք, որ սահմանված նորմերի համաձայն խոնավությունը հավի մսի մեջ պետք է կազմի 4%։ Ուսումնասիրությունների արդյունքում ողջվել են նաև, որ Արցախում արտադրված հավի մսի մեջ խոնավությունը կազմում է 2-ից 3%, իսկ օտար երկրներից ներմուծված հավի մսի մեջ 9-ից 11%։ Այսինքն այդքան հեղուկ են սրսկում եւ արդյունքում էժանանում է եւ նշեցի նաեւ այդ հեղուկի իմաստը։ Այո, մեզ համար դժվար է այսօր իմանալ այդ հեղուկը ինչ հեղուկ է։ Բելլա Լալայան այսօր։ Մահաստ Այս գիշեր 63 տարեկանում մահացել է Մատենադարանի տնօրեն Հրաչյա Թամրազյանը։ Ինչպես հայտնել են Մատենադարանից, Թամրազյանն ուներ ծանր հիվանդություն, երկար ժամանակ բուժվում էր։ Հայ գիտնական բանաստեղծ թարգմանիչ Հրաչյատ Համրազյանը ծնվել է 1953 թվականի դեկտեմբերի 5-ին։ 1977 թվականին աշխատանքի է անցել Մատենադարանում, նախ որպես ավագ լաբորանտ, ապա կրտսեր ու ավագ գիտաշխատող։ 1988-ից 91 թվականներին Հրաչյատ Համրազյանը աշխատել է սովետական գրողհրատարակչությունում որպես գլխավոր խմբագիր, իսկ 1991-ից 93 թվականներին զբաղեցրել է Նաիրի հրատարակչության տնօրենի պաշտոնը։ 1993 թվականին նշանակվել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առընթեր հրատկարակչական գործերի վարչության պետ, իսկ 1995-ից 97 թվականներին ղեկավարել է Հայաստանի Հանրապետության տեղեկատվության նախարարությունը։ Ռաչետ Համրազյանը 1997-ից 2007 թվականներին համատեղությամբ աշխատել է որպես Նաիրի հրատարակչության տնօրեն եւ Մատենադարանի ավագիտ աշխատող։ 1999 թվականին ստացել է բանասիրական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճան։ 2007 թվականից զբաղեցնում էր Մատենադարանի տնօրենի պաշտոնը։ 2014 թվականից Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի թղթակից անդամ է։ Թամրազյանը բազմաթիվ մենագրությունների եւ գիտական հոդվածների ու ուսումնասիրությունների հեղինակ է։ Նրա ուսումնասիրությունները հիմնականում առնչվում են միջնադարագիտության, մասնավորապես նարեկացիագիտության բնագավառին։ Մարզասերների համար սեպտեմբերի 4-ին Կոպենհագենի Պարկեն մարզադաշտում կկայանա ֆուտբոլի 2018 թվականի աշխարհի առաջնության ընտրական փուլի Դանիա-Հայաստան հանդիպումը։ Ինչպես տեղեկացնում է Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի պաշտոնական կայքը, խաղը կսպասարկի Ավստրիայի մրցավարական անձնակազմը Հարալդ Լեհների գլխավորությամբ։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն, առավելապես առանց ստեղումների եղանակ վարկյանում 2-ից 7 մետր արագությամբ հարավարևմտյան կամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 12-ից 17, ցերեկը 20-ից 25 աստիճան։ Տակություն։